Baina baino asko zobeki, hola, hola nik interpretatzen dut, dure du pixate normaltasunera berrititzuli girela, zenta usaian gure norma da agunt erizen guti zeitea paziente handan atentzat, eta beti lasterka ari gira, ezin e, galera edo jangura guzieri erantzunez, e, hola nola edo ala, eta azkenan be, guti baikira, be, tentsio bada ospitalean, Eta hor, ebe di, gehiago gira, behaz, behaz ebe jendeare, jendearen ebe galderei, erantzutan aldugu aizio bekin. Mm Eta zori da, usaian ebe hiru ezin dizema gira, hor ebe ezin gira lau edo bost, eta oh, egoera berezia dela, delako, baina baina baina behazkenan, be, untsa pasatzen da. Mm -hmm. Eta numren eta nik uste be urteo guzian eta hola pasa berreteik, baina ez da bateala.